Psalm 21 In finem pro susceptione matutina Salmus David Deus, Deus meus, respice in me, quare me tereliquisti. Longea salute mea, verba delictor meor. Deus meus, clamabo pediam, et non exaudies et nocte et non ad incipientiam mihi. tu autem in sancto habitas laus israel in te speraverunt patres nostri speraverunt et libras de eos ad te clamaverunt et salvi facti sunt in te speraverunt et non sunt confusi ego autem sum vermis et non homo proprium hominum et er abjectio plebis omnes videntes mei deriserunt me locuti sunt labis et moverunt caput speravit in domino et eum salvum faciat eum coniam vult eum coniam tu qui exorcisti me de ventre, spes mea ab uberibus matris mei. In te projectus sum ex utero. De ventre matris mei, Deus meus estu. Ne disceseris a me, coniam tribulatio proxima est, quonia non est qui adiuvet. Circum deterunt mei vituli multi, tauri pingues obsederunt mei, Aperuerunt supe mei os essum, sicut leo rapiens et rugiens, sicut aqua effusus sum, et dispersa sunt omnia osmea factum cor meum, tamquam cera, liquescens in medio ventris mei. Arui tamquam testa virtus mea, et lingua mea arestit faucibus meis, et in pulverum mortis deduxisti mei. Coniam circumdeterunt mei canis multi, concilium malignatium obsedit me. Foderunt manus meas et pedes meos. Dinuma, dinumeravarunt omnia osa mea. Ipsi vero considaverunt et inspexerunt me. Diviserunt sibi vestimenta mea et supervestum meum miserant sotam tu autem Domine, ne elongiaveris auxilium tuum a me, a defensione meam conspice. Eroa a Deus, anima mea, et de manu canis unica mea. Salva me ex ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatum meam narbo nomen tuum fratribus meis in medio ecclesiae laudabo te. Qui timetis dominum, laudate eum, universum semum Iacob, glorificate eum. Temea Deum omne, omne semen Israel, coniam non sprevit, neque despexit deprecationem paperis, nec avertit faciam suam a me, et cum clamarum areum, exaudivit me. Apud te laus mea in ecclesia mania, vota mea redam in conspectu tementium meum. Edum edent paperis, esse satura punto et la, lauda punto dominum qui requirunt eum vivent corte eorum in saeculum saeculi reminiscente et convertento ad dominum universi finis terrae et adorebunt in conspecto eos universi familiae gentium coniam dominum est regnum, et ipse dominate dominabitu gentium. Mando caverunt, et adoraverunt omnes pingues terre. In conspecto eos cadent omnes, qui descendunt in terra. Et anima mea ili vivet, et semen meum serviat ipsi annunti apo domino generatione ventura et annunti apum celi justitiam eius populo qui nascetur quem feci dominus